Happy Sabbath, everyone. Благословена сабота на секого. Uh, thank you for uh, greeting us in Korean language. Благодарам за поздравите на корејски јазик. I heard about your church um, from Pastor Nicola many times. Е, Слушнав за оваа црква од пасторот Никола повеќе пати. Now I meet all of you. It's very glad for me. А сега ми е многу драго да ве гледам сите вас. Um, hope you had a good time in Jesus Christ. Се надевам дека ќе имаме убаво благословено време во Исуса Христа. Uh, Jesus promised a special bless in on Sabbath. Исус ветил посебни благослови во сабота, во саботите. If we open our heart, open our ear, we can listen the God's uh, voice ако го отвориме нашето срце и нашите умови, тогаш ќе го слушнеме неговиот глас. I hope that uh, we have, we will bless uh, in this time. Се надевам дека ќе бидеме денес благословени. Oh. Okay, today I want to share the story about Elijah. Денес би сакал да ја поделиме историјата за Илија. Ilya. Yeah. Okay. Um, when we watch drama on TV, Кога гледаме на телевизија некоја драма, um, actually I don't watch drama on TV, but всушност јас не гледам драми Um, на usually it- телевизија, it consists of let's say 40 or 50 um, parts. е, се состојат од 40-50 делови. Um, just before each part, Пред секој дел there will be something in- interesting scenes and story just before each part. е, нешто има интересно како вовед за другиот дел. So it makes people to expect something for the next part. Значи ги тера луѓето да се е, поврзат првиот и вториот дел. Um, Bible is consists of two parts. така и Библијата е, сочинета од два дела. Um, Old Testament and New Testament. Стариот и Новиот Завет. Um, do you remember how does the first part finish? Дали се сеќаваме како завршува првиот дел? Do you remember? Стариот Завет. Дали се сеќавате? Uh, yeah, let's find uh, the last book Malachi. Последната книга е книгата на пророкот Малахија. Chapter 4. Четвртата глава. Uh, let's look at how does the first part, part of Bible finish. Да видиме како завршува првиот дел од Светото писмо. Четвртата глава петтиот и шестиот стих. И еве јас ќе ви го испратам, пророкот Илија пред да дојде големиот и страшен Господов ден. И тој ќе ги обрати срцата на татковците кон синовите и срцата на синовите кон татковците. Тоест, тат, прво, татковците кон синовите и синовите кон копците нивни, да не дојдам за да ја сотрам земјата. It says that before the great day I will send the prophet Elijah. Uh, before? before the great day. Пред големиот страшен ден ќе ви го испратам пророкот Илија. Uh, what is great day? Што е тоа голем ден? Um, this Malachi itself says that's the the day of Lord's coming. А, Малахија вели дека е тоа денот на Господовото идење, доаѓање. And uh, how many times the, uh, does it have the Lord's coming И to е, this earth? колку пати треба да дојде? Two times, eh? Jesus' first coming and second coming. прв пат, како што дојде и сега по втор пат. So just before the uh, two Jesus coming, I will send us a prophet Elijah. Значи пред uh, првото и второто доаѓање ќе ви го испратам пророкот Илија. And what's the mission of Elijah? А која била мисијата на Илија? Turn, turn the children's heart to their father. Да ги обрати срцата од синовите кон татковците. Turn the father's heart to their children. И да ги обрати срцата на татковците кон своите синови. It means that the children are far away from their father. Тоа значи дека uh, децата го пратат, го следат таткото. And Elijah will say that Go to your father and go to your children. A Ilija pak će gi uh, usmeri, odete kom tatkovcite ili odete kom sinovite. But we know that uh, when the period of Malachi So what does he mean that I will send Elijah again? А сега што значи ќе ви го пратам пак Илија кога умрел? It means that I will send a person who have Elijah's spirit. Тоа значи ќе ви испратам личност која ќе биде во духот на Илија. Who has Elijah's power. Која ќе ја има силата на Илија. Um, so, okay, let's review. Um, there will be a two great days Значи ќе бидат два големи дена. And just before the Jesus coming, Jesus first coming, Jesus second coming, пред првото Христово доаѓање и пред второто Христово доаѓање. I will send the prophet Elijah. Ќе ви го пратам пророкот Илија. And and he will prepare Lord's coming. И тој ќе го припреми Господовото доаѓање. Okay, so uh, Jesus' first coming already have passed. Uh, Isusovo to prvo doađanje so pomina. Okay, let's, let's look at what happened just before Jesus' first coming. Ajde da vidime što se slučilo pred prvo to Hristovo idenje. Luke chapter 1 Luka, prvata glava, verse 17. 17 стих. Лука 1.17. И тој најнапред ќе дојде пред нив во духот и силата на Илија, да ги обрати срцата на татковците кон децата и неверниците кон мудроста на праведниците или праведникот и да го подготви неговиот Господов народ. Now we see the exact fulfillment of the prophecy of Malachi. сега гледаме едно исполнување на пророкот Малакија. Whom tells about this verse? за кого се зборува овде? Who is that? Кој е тоа? He is uh, John Baptist. Секако тоа е Јован Крстител, крстителот. Um, uh, let's look into the John Baptist life. Ајде да го погледаме животот на Јован Крстител. It will be the crucial key that finding the second Elijah before the Jesus' second coming. А, ова ќе биде е, клучен момент за да го пронајдеме и Илија пред второто доаѓање. Uh, he was uh, he, he lived the wilderness before he act. He Значи Јован Крстителот uh, отиде во пустината. Живееше во пустината. And um, he on, uh, sorry, the desire of age, it says, Во книгата Копнеш на вековите вели Every day and night he searched Bible about um, the Jesus prophecy. Uh, ден и ноќ, секој ден и ноќ, uh, Јован Крстителот се работи за него, го бараше царот на царевите и неговата убавина. Тој ја бараше неговата светост и неговото величие и го чувствуваше во пустината. Беше подготвен да стане небесен гласник не пратен од човек, затоа што го бараше божественото. He made his savior into in the Bible. Тој го најде својот спасител во светите списи. He read that every day and night. Тој ги читал светите писанија. So he forgot about himself. Ден и ноќ и на себе заборавил целосно. So when he stood in front of the people, Кога ќе застанел пред народот, did he have a power of Elijah? ја имаше ли тој силата на Илија? Yes. Да. Every everybody in the Israelite came to the John Baptist to listen his sermon. Секој израелец доаѓал пред Јован Крстителот да ја слуша пораката. He has the power to move a person's heart. Имал сила да делува на срцата на луѓето. Everybody listened his sermon and they said, what can I do for my salvation? Секој кој што ќе го послушал, ќе си кажел, што треба да сторам за моето спасение. He had a great power to awaken persons. Тој имал голема сила да ги буди луѓето. If I preach in the center of Skopje, um, does ma- do many people listen my uh, sermon? А, Ако јас е, збо, би зборувал во центарот на Скопје, дали би ме слушале луѓето? Just few were cu- curious about uh, me. uh, Неколку мина би биле uh, let's say what. любопитни. Let's say let's uh, look what agent says. ајде да видиме што овој вели. John baptized. Но Јован крстителот. He had power of Elijah. Ја имал силата на пророкот Илија. Every person's spirit was awaked. Секој човечки дух бил пробуден. He said the people uh, look at the savior. Тој говорел на луѓето им говорел, гледајте на Спасителот. He prepared the way uh, um, coming Jesus first coming. Го подготвувал патот за Христовото прво доаѓање. Okay, um, today I want to focus the second Elijah, so I will skip about uh, John Baptist. Uh, значи, сега ќе го оставиме Јован Крстителот и ќе се фокусираме на Илија пред второто Христово доаѓање. Before going to second, uh, second Elijah, пред да појдеме на вториот Илија. Let's look at the story of uh, in fact third Elijah. Yes. yes. <laughs> Всушност, пред да појдеме на третиот Илија, зашто првиот е правиот, вториот е Јован Крстителот и сега говориме за третиот. Let's uh, look over the first Elijah. Да погледаме на првиот сега, Илија. The first appearance of the first Elijah is uh, first King chapter 17. Прва царевите 17-та глава. First King chapter 17 verse 1. Првиот стих. Тогаш му рече Илија те свичанинот на Ахав. Еден од населениците галацки. Така да е жив Господ Бог Израелов, пред кого стојам. Овие години нема да има ни роса, ни дожд, додека јас не кажам. When Bible describe about person, it starts with a family tree, usually кога е, Библијата е, зборува за некоја личност, почнува од родовското стебло. But about Elijah, he's from the Tishabe. That's all information about him. Овде само е, слушаме дека е е Илија те свичанин. He's not so famous just from the countryside. Не е нешто посебно познат uh, out. But he suddenly appeared and he went to the king and he was very brave. No, ovde стои deka е toj многу hrabar i zastanuva pred carot hrabro. I want to focus that how he became so brave like this. Сакам да се фокусираме како и зошто застанува така храбро пред царот. What do you think about that? Што мислите? There is a crucial hint just before the uh, chapter 17. Еден круцијален момент е овде од е, 17 глава, 16 verse 34. 16, 16 verse 34. Just, Uh, just before the chapter 17. а, 34. Mhm, yes. 16 глава, 34 стих. Во негово време Хил, тоа е име на личност, од Ветил го да Ерусалим, а, пардон, Ерихон. На Авирон својот првенец го основа, а на Сегув сугарето или мезимчето свое ја постави вратата по зборовите господови, кои што ги кажа преку Исуса, сина Навинов. And verse 30. И 30 стих. И правеше Ахав, синот на Амрие, се што е зло пред Господа, повеќе од сите кои беа пред него. This verse sa- says that this age is very dark in spiritually in the time of King Ahab. Овој стих кажува дека е ова мрачен век This, во uh, времето на царот Ахав. this period, 34 says about the story of Hiel. А, Овде во 34 стих е, кажува за историјата на еден човек кој име Хил од Ветил. He tried to rebuild the Jericho and he lost two sons. Тој го содидал, го обновил заправо Јерихон на двајца од своите синови. And sacrifice. sacrifice. Uh, lose, he yeah. lose, yeah. Okay. Uh. Mm-hmm. He lost his two sons. Ги изгубил. Yes. And uh, the last part of 34, it says, This is the word of Lord spoken by Joshua, son of Nun. Крајот на 34 стих вели дека е тоа така направено по зборовите господови кои што беа кажани преку Исус, син Навин. What did Joshua said? Što, e, što rekol Isus sin Navin? So, um, are you curious about what Joshua said? E, da li ste e, ljubopitni što rekol Isus sin Navin? Okay, let's find Joshua chapter 6. Uh, Isus Navin, knjigata, šestio, šestata glava. 626. 26. 6.26. И во тоа време го проколна Исус Навин, говорејќи, проклет да е пред Господа оној човек, кој што ќе почне да го гради градот Јерихон на својот првенец да го основа, а на мезимецот свој да ја стави вратата. Uh, do, do you remember how the Jericho was fell down? Се сеќаваме нели како падна ерихонските ѕидови, градот Ерихон. Israel army just look uh, just walk around and just shouting it fell down. Со кружењето по еднаш околу градот на израелскиот народ и само молчејќи. After that, Joshua had a curse, set a curse to this uh, Jericho because Jericho was very evil. Uh, после тоа, значи после падот на Ерихон, Исус Навин изрече проклество за секој кој ќе гради. If anybody wants to rebuild this Jericho, било кој ќе почне да го гради Ерихон, he will lose two sons. Ќе изгуби два сина. First when they make a foundation, they will lose first son. За време на поставување на темелите го изгубил првенецот. And when they make a door, it, they will lose second son а со поставување на вратата на куќата, тогаш го губи и мезимецот сугарето. Every Israelite remember this curse, so nobody wants to rebuild Jericho for 700 years. И така сите израелци многу добро знаеле, се подсетувале на ова проклество и никој не се осмелувал. But in the period Ahab, ново времето на Ахав, царот Ахав, many of Israelites forget about God and they was they were not afraid of God. многу израелци заборавиле на пишаното и не се боеле. So Hiel, maybe he was rich, he tried to rebuild the Jericho. И Хил почнал да го гради Јерихон. But he lost his two sons exact what Joshua said. И ги губи своите два сина точно така како што Исус Навин проколнал во шестата глава 26 стих. Bible and Ellen White's uh, uh, book uh, doesn't give they don't give uh, further information about that. Библијата uh, и Светото пис и Духот на пророштвото не ни даваат е, други детали, But Talmud say something about this. но интересно е дека во Талмуд м, се говори во врска со ова. It says that um, the, uh, the Jericho dedication date was the same date with the second son's funeral. Second son. Second son's funeral. посветувањето на Јерихон е истиот датум на губењето на двата сина. And Ahab attended that dedication. Ahab. King Ahab attended the dedication. Бил присутен, учествувал на посветувањето или обновата на Јерихон. And Talmud said Elijah also attended. А во Талмуд се говори дека и Илија бил присутен на посветувањето на обновениот Јерихон. Илија looked at uh, the funeral. Илија гледал на погребот. He saw the exact fulfillment of the prophecy of Joshua. Тој го видел точното исполнување на проклетството изречено од Исус Навин. It was big a shock event for Elijah. Тоа бил шок, изненадување дури и за пророкот Илија. He had confidence about the Bible prophecy имал голема доверба во библиските пророштва. After that he searched Bible and he studied every day and night. А после тоа Илија секојдневно го истражувал Светото and, писмо ден и ноќ. And with earnest heart, Lord, this is very dark age. Are you alive? Uh, тогаш проговорил Илија, Господе, So jedno iskreno srce, ovo je mračen vek. Da li si ušte živ? Maybe have something message for this age. Da li imaš nekoja poraka za ova vreme? I want to listen, please. da, da slušnam, gospode. That someday the Holy Spirit came to the Elijah. dođa svetio duh во срцето на Илија. and God said, go to the King Ahab and say something curse. И Господ му е, заповеда, појди Илија кај царот Ахав и кажи му за проклество. Elijah had a, some confidence about the Bible prophecy. Илија имал доверба во библиските пророштва, So he didn't appra- afraid any person, even king. тој е, he didn't He afraid. didn't afraid anybody, even kings. Е, никој од никого не се плашел е, ниту од царот. And the John Baptist also, uh, he met his Savior in this Bible, and he had comp- confidence. He didn't. Af- he was not af- afraid anybody. Истото е и со Јован Крстителот, кој што не се плашел од никого, дури ни од царот. Um, the book of Prophet, uh, Prophet and King, Ellen White's book. Во книгата Пророци и цареви од Елена White describe well how did the Elijah went to the King Ahab. Е описот како доаѓа Илија кај царот Ахав. He didn't get any permission from anybody. He just went directly to the king Ahab. Тој оди директно кај царот Ахав. And the king Ahab was surprised, didn't expect. А царот Ахав бил толку изненаден бидејќи не очекувал никого. Elijah lifted his hand. Илија ја кренал својата рака. And he said, "Because without my word there will be no rain for three and a half years." И тогаш го изрекол проклетството, додека не кажам, нема да падне ни роса, ниту дожд за три и пол години. And he said, e-, Elijah just went out. И како кажал, така и си заминал преку сите стражи. The, <laughs> the king Ahab was out of his mind and was so sur- surprised. When he said, catch him, it was too late. Додека се свестил е, царот Ахав да каже на својата стража, фатете го, веќе било касно. He was so brave because he, he felt that God's presence wi- was with him. Бил толку храбар, затоа што чувствувал дека Господовото присуство е покрај него. When we meet Jesus in the Bible personally, do you think can we also be brave like Elijah? А ако го сретнеме нашиот Господ Исус, не мислите ли дека и ние ќе сме храбри како пророкот Илија? Do you think um, can we also um, can be a man who don't afraid anybody, only God? Е, тогаш ќе биде човек е, без страф е, од било кого, освен од Бога. Personally, confidence of the bo- of God's living. Е, Лично е, доверба о- во живиот Бог. and living experience with uh, God through the Bible. а живото и искуство преку Библијата со Бога. These characteristics apply same to this third Elijah. Овие карактеристики сега се применуваат на третиот Илија. Who will uh, appear just before Jesus second coming. Кој што ќе се појави пред второто Христово доаѓање. Seventh-day Adventist Church believes that the remnant of our church will do the mission of the third Elijah. А, Во духот на пророштвото стои дека а, а, откупениот или остатокот на Божиот народ ќе го представува третиот Илија. Some people will appear that who don't afraid of anybody. Ќе се јават некои луѓе кои нема да се плашат од никого. Some people will appear that they have personal experience. Ќе се јават и такви кои ќе речат имаат лични искуства со Бога. Through the Bible. Преку Библијата. He, there, um, some people will appear that Некои луѓе пак ќе се јават who has the Elijah's power in the last day of the earth, uh, earth's history. кои ќе ја имаат силата на пророкот Илија во, е, пос, во ис- последната историја е, на човештвото. Seventh day Adventist Church believes that le- remnant church will take this mission. Адвентистите на седмиот ден ќе е, ја ќе го имаат ова исполнение на третиот Илија. Today God is calling all of you and me. А денес Господ сите нас не повикува. If we carefully search Bible and we, if you have earnest heart, ако ја истражуваме Библијата искрено, God will send light to our heart. Господ ќе испрати светлина во нашето срце. If you, we really want to listen God's voice, we Ако- can, we ако can нави- listen His voice. I, sh- I'm sure that within five minutes. а ако навистина е, сакаме да го слушаме Господовиот глас, е, for five minutes? For five minutes, I'm sure that He will send uh, His voice in our За, heart. за пет минути тој може да го испрати неговиот глас. if we open our heart and if, if we open our ear, А ако го отвориме нашето срце и нашите уши, sometimes even the well-known vipers give us something uh, big impact for us. Sometimes when we uh, open our heart, For ne- even the well-known Bible, Bible verse will be impact for us. А, значи, ако го отвориме нашето срце, а, тоа ќе има импакт, ќе се одрази во нашиот живот. That's the sign that God is moving our heart. А, тоа е, е знак дека Господ го покренува нашето срце. If we follow and um, obey his voice and his light, ако го следиме и послушаме неговиот глас и неговата светлина, he will send another light. another message. тогаш ќе ни испрати друга порака. So every day we can follow His His voice. И така секој ден ние ќе го следиме неговиот глас. If we live uh, like this every day, someday God, someday God will call you. А ако живееме така секојдневно, Господ ќе не повика And He will give us a mission of Elijah. и ќе ни даде мисија како на пророкот Илија. That visions that tell to the world, turn back to your father. Uh, мисија ќе биде појди во светот и обрати ги срцата на татковците кон нивните деца, синови. And for those Elijah, God promised the later rains. А за таквите кои ќе бидат повикани од Бога, Господ им го ветил uh, касниот, позниот дожд. They don't afraid of persons. They, да, да не се бојат од никого. They will preach to all the nations, all the persons in this earth. Ќе им проповедаат на сите народи, нации на оваа земја. It will be preparation for peoples to meet their Lord in the great day. И на тој начин ќе биде извршена припремата, подготовката за второто Христово доаѓање. Who will take this mission? Кој ќе ја исполни, кој ќе ја држи оваа мисија? Today God is calling all of you. Sorry. Today God is calling each all of you. Денес Господ го повикува секого од вас. Let's open our heart Да го отвориме нашето срце. Carefully read the Bible. Внимателно да ја проучуваме Библијата. If we meet our Savior in this book personally. Ако го сретнеме нашиот спасител во оваа книга лично. If we live ако живееме like this every day. На тој начин секојдневно. Someday God is God will call you someday. Некој ден сигурно Господ ќе ве повика. I bless all of you to take uh, this mission. This is most privileged, most uh, um, worthy work in our life. го посакувам овој благослов на секого од вас, зашто е ова благослов за Божја мисија. God bless all of you. Amen. Нека Господ го благослови секого од вас. Амин.